Hemen dira Komite Internazionalisten aurtengo brigadak. Palestina. Grezia Mexiko. Kurdistan. Alemania. Sahara. Venezuela. Zatoz munduko herriak ezagutu eta haien borroketan saretzera. Busti zure oporraldia feminismoen, burujabetzaren, autogestioaren eta herri mugimenduen Saltxan. información yo Informazio gehiagorako jo herriak.org webgunera edo zatoz zirikagunera, Bilboko errondakaleko amabian. Brigadistak badatoz. Rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estás tú?